Die Openbaring, hoofstuk 9. Die vyfde engel het toe op sy trompet geblaas. Ek het 'n ster gesien wat van die hemel af op die aarde geval het, en die sleutel van die skag na die onderaardse diepte is aan hom gegee. Hy het toe die skag na die onderaardse diepte oopgemaak, en daar het rook uit die skag uit opgestyg, soos die rook van 'n groot oond. Deur die skag se rook is die son verduister en het die lig donker geword twee daar uit die rookspringkane oor die aarde uitgeswerm. Aan hulle is dieselfde vermoë gegee as wat skerpioene op aarde het. Hulle is aangesei om nie die gras van die aarde, die plante en die bome kwaad aan te doen nie, maar net die mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar wel om hulle 5 maande lank te pynig. Die pyn wat hulle veroorsaak, is soos die pyn as 'n skerpioen 'n mens steek. In daardie tyd sal die mense die dood soek en dit nie vind nie. Hulle sal verlang om te sterwe, maar die dood sal hulle ontwyk. Die sprinkane het gelyk soos perde wat reg staan vir oorlog. Op hulle koppe was daar iets soos krones wat gelyk het asof dit van goud is. Hulle gesigte was soos die gesigte van mense. Hulle het lang hare gehad soos vrouens hare en hulle tande was soos die van leeu's. Hulle borskaste was soos ysterharnasse. Die gedreun van hulle vlerke was soos die gedreun van baie strydwaans met perde wat opruk vir oorlog. Hulle sterkte met angels soos die van skerpioene en in hulle sterkte is hulle vermoë om die mense 5 maande lank kwaad aan te doen. Hulle het die engel van die onderaardse diepte as koning oor hulle. Sy naam in Hebreërs is Abaddon en in Grieks het hy die naam Apollyon. Die eerste wee is verby. Kyk, daar kom nog twee hierna. Toe het die sesde engel op sy trompet geblaas. Ek het 'n stem tussen die vier horings van die goue altaar voor God gehoor. Die stem het vir die sesde engel wat die trompet het, gesê: "Maak los die vier engele wat by die groot Eufratrivier vasgemaak is." Die vier engele wat gereed gehou is vir hierdie uur en dag en maand en jaar, is toe losgelaat om 'n derde van die mensdom dood te maak. Die aantal perderuiters van hulle leers was miljoene der miljoene en nog 'n keer soveel. Ek het hulle getal gehoor. En in hierdie gesig het die perde en hulle ruiters so gelyk. Hulle het vier rooi, donkerblou en swaalgeel harnasse aangetree. Die perde se koppe was soos die koppe van leeu's en uit hulle bekke het daar vuur, rook en swaal uitgekom. Deur hierdie drie plaas, die vier die rook en die swaal wat uit hulle bekke uitgekom het, is 'n derde van die mensdom doodgemaak. Die perde se vermoë om skade te doen is in hulle bekke en ook in hulle sterte, want hulle sterte is so slange en het koppe en daarmee pynig hulle die mense. Die ander mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, het hulle egter nie bekeer nie. Hulle het aangehou met die aanbidding van bose geeste en van afgode wat hulle self gemaak het van goud, silwer, koper, klip en hout en wat nie kan sien of hoor of loop nie. Hulle het hulle ook nie daarvan bekeer om moord, towery, onsedelikheid en diefstal te pleeg nie.